окремо оголошення по закінченні праці служителями буде збір учасників хору до розлучування пісня номер 221 як на українській, так і на російській мові. Тут закінчено.